genda umuntu kandi nguze nshaje mm. ndende imyaka mirongo irindwi mhm. ibibazo bibiri inkuru zibiri ni akazina ariko ah, ku matwi matwi matwi mbaha ku musaga mm. mm-hmm. ndumva rero mm. intubwe by'intubeye by'agaciro by'ibidandazwa mm, ibiciro yego kabaye akayobera abahinga bimeze gute aha ku musaga mm-hmm. amusiteri kugura ibihumbi bitatu mm-hmm. ikiyeri kigura ibihumbi bibiri n'atatu bibiri n'atanu kandi aho kaminuza rero ndakubwira inkuru y'imvaho atari imbarirano mhm. hirya y'ejo nagiye ahantu k'umuntu afise ideparanguza mm. n'akabari mhm. agurisha ikiyeri ibihumbi bibiri n'amajana atatu mhm. amutera akayigurisha ibihumbi bitatu aho nyine mm. akaguha itegeko ry'uko kugira ngo nk'aya bagahugura igiti cy'inyama aho none nyakugira imana hariho abashefu do karitiye mm. none gamba chef de imbere ni quartier n'ahantu haruguru ya kaburimbo no hepfo ya kaburimbo mm. taramuka na gasena na kinani yego hitwa oh, ko hariho abategetsi baserukira umukuru w'igihugu n'iki mm. kandi nyakubahho ndagusabe mm-hmm. ko tuba tubashikirije amakuru bamusohoboka murabe ko ibyo tubyo yego hari abo baba bavuga inkuru zo gushikuza n'iki mugabo mm. inkuru gushikuza Mm-hmm. n'ubu nyine yego muri aka kanya abantu bari ko baranywa amusiteri ku bihumbi bitatu mm. eh, kandi ku ibarabara yego ikigira kabiri nyakubahwa ndabumva twebwe turafite ingorane gendonde mutama w'umukukuru mm. hariho rero ikintu umukuru w'igihugu yatwemereye n'ubu mbere mwanabi hariho n'ibyo mwabuze mu makuru no munsi yego none ka nyakubahwa ndabumva ego icyo ndazi ko umubyeyi leta mm. arashobora kuba yaragize ingorane kugira ngo ashyire mu ngiro eh, icyo yemereye abatama uraboneka mm. yego eh, eh, nako yari yaratubwiriye muri mituweli yewe mm. ndamaze nk'ukwezi ndondera umuti tomate mbere kuko naranavunitse yego iyo pomade narayigutse uragenda ugiye muri mituwele wabahaye hmm. babonye uwo muti basha urenza ibihumbi icumi cyari mhm. bikagakubita ku ikashi hmm. ngo urondere muri mituwele ikorana na yego urondere muri farumasi ikorana na mituwele bamenya mhm. ko baha mujya muravuga mushikakore yegokiraho hantu uwo hmm. uko mituweli aho naragiye kuyipimisha muri ekogarafi mhm. avuze ngo zana amahera hmm. matwi ku musaga yari kwatubwira ibintu bitandukanye bijyanye n'umukuru w'igihugu yavuze ku bakukuruke hamwe n'ibijyanye n'ibiciro bitari kubirubahirizwa ku musaga ariko twabyumvise kumbura umuntu azohashika arabe ingene byifashe Allô Allô Allô umuntu wanyine ndumva telefone itamworoheje ngira ngo araja kugaruka radiyo isanganiro wundi munyoye ku murongaro mwiriwe mwiriwe neza mm, tuganira n'andi bo ni yosefu mu nkenga yosefu mu nkenga mu nkenga muri komini kanyoni yego bo nashaka mvuge ibijyanye n'uruzi kizingo uruzi kizingo eh, mhm. kizingo aho abaropozi baguma baropora mm. mugabo bakaropora impande y'imihano y'abantu imanga zirasiduka mm. hakabura nyine n'abatware nyine umuntu akabatabaza mugabo niwo mutabare mm. twitwaraje uko mhm. tubigenza twabuze nyine tubigenza nicyo gituma dusaba ko aho ku mu muhisya mukaza kuharondera amakuru mukaraba ntabwo naha mu kanyoshya nyine muri kizingo mm. impande y'ahantu bita kwa sebatini mm. eh, niho ahanini hateye ikibazo abo bantu barageze kubitwarira birananirana mm-hmm. eh, ubu bagiye ni kwa mutanteri mutanteri mugabo yagumye atanga amatangazo mugabo bakanka bakanka ntuno mm. munsi ho byari bininya n'abana bari babarutse yego ubwo twasemereye mugabo byananiranye mm-hmm. hakaba n'abandi bantu batuma rero atigene muza n'amabuye mm-hmm. n'umusenyi twabuze n'aho twitura mm. murakoze cyane kumbure ababijijwe babyumvise ngira ngo bazora izindi ngingo zifatwa mugabo naho abategetsi kabasinyira bagiti hmm. eh, bakadufasha bakaraba ko bubishyira mu ngi kuko nta n'umwe abyemera bose barabihakana ko ari bibi mugabo ntibishobora kuza mu ngira yego abo barigamba mbere hageze aho batera ubwoba mm. abantu bababuza koropora amabuye ubwo mhm. twabuze icyo dufata n'icyo tureka mm. nuko turabashimiye yego cyane ubundi munyanya ku murongo alo uribuka mwarimu waguhaye ibyo byose kaminuza uyirangije utikofuza ubwenge mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe mm, akazina kanyu no muherereye ni razaro ngaho nyamateke igiharo razaro igiharo eee eh, nyamateke mhm. nyamateke umutima w'inyamateke yego eee eh, twese ko turashima ubonye ibigori byazimbutse ikiro n'igihumbi mm. yego ubu ni amahoro rero ubu amahoro turashima kwe mm. yego ni byiza cyane sawa sawa turabashimiye mu bw'ijoro ryiza shenge uwo mwari mukesha byose bisi ubonye fagitire ye mbwira radiyo isanganiro ku isazi ibiri zirenze ku minota cumi n'umunani umunyuranye ku murongo halo halo halo eh, ndi erinete mucamakombe erinete mucamakombe erinete mucamakombe yego ndabumva ndabumva ndabumva eh, ntabwo ni manda y'akaradiyo ntabwo ndiko ndabumva ariko ah. reka nsigire icyiyumviro cyane yego duga ku ijambo Ernest eh, ni ukuvuga indomo cy'amakombe twebwe twahawe umugambi wo kuba twahabwa amazi mhm. ariko ayo amazi ni twayobewe ko yahawe abenegihugu bose tuyoberwa ko yahawe ah, bamwe n'abandi Mm-hmm. hanyuma rero kugeza ubu hariho agacimbiri bita karusonga mm. eh, amazi ntiyagahawe kandi ariko gafise ubukene bw'amazi kavoma amazi bita ruhwa mm-hmm. rero n'izi saha twakomeje gutaka dutakamba turabura uwo dufasha cyangwa uwo duserukira kabisa ibintu mhm. bigaragare ko umengo birimo ibintu by'ikimenyane cyangwa by'ibiturire mm. kuri ibyo rero by'ukuri ubirabye ukungene amazi hejuru hejuru hariyo igisoda ududa umusozi uva aho hantu k'uwo mihana nyine yo mu karusonga mhm. ariko ayo mazi bayahaye hejuru mu gisoda ariko twebwe kuyamanura ngo biragorana kugira babe boyamanura aho mako gacimbiri ka karusonga mm. itangira bazoshyira aho haruguru y'igisoda mm-hmm. bizovoma byumvikana abahita mm. turibaza mbega ko abasoda batagira umwanya wo kuba bari aho hantu umwanya umwe wumva bagiye cyangwa babajyanye ahandi n'ahandi hmm. none twebwe ayo mazi azoboma bande nko mu gihe byoshika ntibe bagihari cyangwa bagiye hmm. babuze kuyegereza nyezina hari abenegihugu hmm. byo bakaba bayakatiye aho haruguru yabo bakanka kuyamanura byota bigenda gute mu gihe abanyagihugu bariko barifuza amazi bakayasiga ahantu mu ishyamba kabisa mm. atakiyavoma mm-hmm. muri make rero ubu twarabuze bukera nayo mira twarabuze uwo twikora ko twarabuze uwo duserukira twarabuze uwo twotabaza akatabaza akanahagera mm. birasize ubwenge mm. mbega erineste rero iyi saha n'uwo mwanya kabisa yaba aribyo twigirira hosite y'umumenyeshamakuru akirabira ibyo bintu ingenera akamaro amazi mm. umuhenegihugu wo muri ako gatsimbika ka rusonga arafata nk'ikirometero cyo kujya kuvoma amazi mm. cyangwa ikirometero n'inusu mm-hmm. rero ahantu bajya kuvoma amazi ni muri uzi ruhwa hari umusozi umanuka urawumanuka mm. ukongera ukawuduga umaze mm-hmm. kuwuduga rero mm-hmm. nta nk'imvura yaguye hoho ntiwokwiyambya ngo ube wajya kuvoma iyo ruhwa mm. none ko byitwa ngo baduhaye amazi meza bakaba ahawe bamwe twebwe ntituyahabwe abo mwako gatimbi ka rusonga mm. tuzoza mu bahawe amazi bizogenda gute mm-hmm. ah, turetse nyine tugume twinywera ubwo ruzi ruhwa nta mazi twe baduhaye kabisa mm. erineste jewe rero ndiko ndabumva ntabwo negereye akaradiyo genda ah, bumva ntacu igisimvura cyanje ko mwacyumvise amakuru yanyu yego turabashimiye murakoze Ernest turabashimiye naho mutari kumutwumva eh, neza twebwe turabumva murakoze namwe ubundi umunyanya ku murongo alo tageze mwiriwe nyakubahwa umumenyesha amakuru amahoro cyane nk'uko bisanzwe ndi odasi odasi muherereye he nyine tuvugana ni ngaha mu gisagara cya bujumbura cyane cyane muri karitsiye mhm, ndisiyeri nk'uko bisanzwe nk'uko umwene data wo ku musaga ariko arabivuga ibijyanye n'ibiciro mhm. ahantu hose ugiye amasiteri bari kuyigurisha ibihumbi bitatu bitatu n'amajana atanu mhm. ifanta igihumbi n'amajana atanu hari n'abagurisha ibihumbi bibiri neza naho woza ahantu mu za ahantu usanga akabari aho uramuca ubonye ifanta mm. ireyo umenga izwi na leta n'igihumbi n'amajana atanu mm-hmm. amusiteri ibeyo umenga izwi na leta ngo n'ibihumbi bitatu mm-hmm. ikibagiwe cyo cyo n'isukari aho yibonye ashangira utara n'umubanga nta n'aho bona ayigura mm. nka mwebwe nk'abamenyeshamakuru murakwiye kuza muraba mukaza muratembera nk'uko umwene data bivuze mukaraba ibi byo tubabwira ko si ugushikuza noneho ntabwo muragenda murabibona yego yego icyumviro cyane kikaba ari cyo ntangiza ati mugire umugoroba mwiza natwe turabashimiye odasi sawa ndagize mwiriwe mwiriwe neza halo ndabumva halo halo ndabumva ndabumva halo ndabumva munywanyi umunyoni turiho turumvikana mu buhinga bw'ibyuma muturabire neza alo alo alo ndabumva uhasanga umuhanga agusubiza umwuka nkuriya muganga ubona angana nandese ko nyamunsi adatugirwa akarenga akamwambura ubonye rudonanse ye rege isanganiro ku isazi bizenze uko mirongo ibiri n'ine munywe ku murongo alo alo alo alo alo mwiriwe alo ndabumva ndabumva raba neza agatelefone kanyu subire mu mujye muraba neza telefone zanyu ko aho muhagaze bishobora ko dushobora kumvikana kuko ndumva yuko nega telefone ziri ko ziraryorosha alo alo alo alo ndabumva ntituri ko turumvikana neza alo umurani babirota shenge ngo bakwishyuze ibere wonse disi ngo bakwishyuze rwa rukundo halo halo halo mwiriwe mwiriwe mwiriwe eh tuganira nande muganira n'umunywa witwa ndashimiye Jean Bosco imurengeza Jean Bosco imurengeza yego ikibazo nari nashaka kubashyikiriza mhm halo ndabumva ni ikibazo cy'ikimanga cyadutse cyaje kiva muri mpanda mhm. hanyuma rero kirakaba kimaze kugenda hafi nk'imetero zirenga nk'amajana abiri kivuye ahantu muri mpanda mhm. uburebure buja hasi kiba gifite nk'imetero mirongo ine urumva abantu bahunze babuze hmm. icyo bakira nayo mamiri mirima cyaratabuye urumva mhm. mbere ni nk'akamaramaza numvise muvuga mukibitoga inyanibuka ati natwe murengeza kweri cya ahagize nabi nimworereka ahubwo niko mudatembera mwakize mukarambere n'ibintu by'akamaramaza kweri mm, neza na neza Jean Bosco muvuze cyavuye muri manda ni hehe na hehe aho imurengeza mbo naho imurengeza nyene ukikamya ahantu hagati ahantu hitwa mu rugenge yego basha cyaragiye kwera urumva emwe cyaje kiva muri mandivu ntibone yo rica cyatabura kika mm. ni mhm. abantu bahunze rero aho bahora babana imirima nyine cyaratabuye emwe harehare rwose nta mm, mihana yoyo yari hafi yaho iyi mirima ya mihana irahari rero mm. urumva mbere nka musani yarakwiye kurabaho bo kuko mhm. ndabona ko ari urugamba kabisa kihabonetse vuba si byahoraho kiramaze nk'imyaka ibihumbi cyacanguye buke buke ubu rero kiragezaho mm. bikomera cyane mhm. yumva cyagize imitwe itatu kimwe kijyana mu rundi ruhande ikindi kijya ahandi cyo mm. gituma rero abantu bake bagira ingorane cyane yego yego mu ntwaro yumva ntabyo bazi barakizi barakizi ahubwo ni ukuraba mm. aho bawushyiraho banyagihugu ntibamererwe nabi kuko ni mhm. hatari yego kumbure bavyumvise ngira ngo abajejwe ibidukikije bazohashika barabe nimba ingene bashobora kugira ngo bakingire yego bogerageza bagakorera abanyagihugu kuko ndabona nta kuntu nta kuntu bogifurira kuko kirarenze rwose kirarenze mm. yego nuko turabashimiye jean bosco sawa mugire ibikorwa byiza nyakubahwa namwe mugire ijoro ryiza aho muherereye murakoze murakoze radiyo isanganiro umwihariko ku murongo aro halo halo halo halo mwiriwe neza halo ndabumva ndabumva halo ndabumva ubundi munyeye ku murongo halo Halo. Mwiriwe neza. Mwiriwe cyane. Mm, nande. Ni Gerard Masha. Gerard? Yego. Muherereye hega Gerard? Ni Masha muri commune Mugwi zone Mugwihene. Mm, ntara cibitoke. Yego. Mm. Ah, ino turafite ikibazo. Mhm. turafite igikoko kimaze iminsi gitembera muri mashambira amashaka abiri. Mm. Igikoko bitwa ingwe. Mhm. akahaye igero mbere kiramadagushika naho gitanga abantu ku buryo ubu dufite ubwoba bunini cyane mhm. ni ukuvuga nk'aya mata nta muntu wotuma umwana hanze nta mm. mukenyezi yoja hanze yego kubera imvo y'icyo gikoko mm. amara tugashimira nk'umutumba n'abajejwe umutumba ko bakoresheje inama ku mvo y'icyo gikoko mhm. dusaba yo guteramira umutekano kugira ngo turabe mu by'ukuri icyo gikoko aho kiva kuko kiva mu muhana runaka yego turizeye ko mu isi iza kuza mu by'ukuri tuzishyizeho twagishije none icyo gikoko kiba ari igitungano nk'uko mubyibaza yego twavuga ko ari igitungano kuko kiriyerekana amasaha ya saa kumi mu buca yego kandi kiramaze gutera abantu ubwoba amayandi makuru nayo bafite mu by'ukuri umutekano muke bivanye gusuma bwo mu mirima aho batwa bava ahantu hegereye kuri komine baza kuyiba mu mu micungara y'aho bita mu kanangara no mu miso bitandukanye mu masoko yego ku buryo ushobora gusanga bagusoroma umurima w'amatike gerard tunitingira ngo duce tumuherana ariko yari avuga ingwe iteye ubwoba abanyagihugu cyo kimwe no gusoma ngo gukorwa n'abatwa mu mirima itandukanye aro ndabumva mm, ni amahoro ni amahoro mm, akazina kanyu nitwa claude ugendana claude ugendana mm, duhaye amakuru tutamenye ni ibijyanye n'ibiciro byifashe gute iwanyu biraboneka nabo babibye tuba ahandi hantu birazimbye rwose ku ruhande nyine amajyaha ku ntudu kubigwate niho bazimba nyine ugasanga bashyize ko amahera yego nuko claude ko avuga ibijyanye n'ibiciro ngo bisanzwe ibiciro biri hejuru rwose alo alo mwiriwe mwiriwe neza yego tugana nande joseph mu nkenga joseph mu nkenga yego mhm. twebeze kuvugana mhm. nashaka mbaze mhm. none ubona mwoshobora kuza kutugirira mukarondera amakuru aho hantu mu nkenga mhm. muri kizingo gute oya tuzoraba uko bigira hanyuma umuntu azohashika mm. yego kuko ikibazo dufise twebwe twashaka ubwacu kwigerageza kwikingirira ubwo ruzi yego ngabo abarupozi babimena mm. ibiti biteye bakarandura mm-hmm. rumba nki mu mwaka wezeho twarakorese amaherare nk'ibihumbi magana atanu turubaka mm. n'amabeto mm-hmm. baramena uruzi ruzi basabitamo amabuye yose barayatwara mm-hmm. none twashaka muze mukarondera amakuru ngira ngo hoho bo hava bikubita gasi mm. bagiye biraboneka ku makuru Mm-hmm. kuko imanga itera iba ndende cyane ku mm-hmm. buryo ku buryo n'umuntu yari afite nk'itongo ripima ripima nk'imetero mirongo ibiri mm-hmm. asigaranye icumi yego urumva rero tuba tugira kuko bizohava bivaho ingorane urabona ibidukikije nabyo biguma biguma bimera nabi muri iki gihe tugasaba wowe dukurira abo bantu bahagarika yakwiyubakire urwo ruzi nyine twa mwene byogeye n'ibiti kuko bamaze kurandura ibiti nk'imisuna bisika amajana atanu yatewe kandi yari yatanzwe na leta hmm. ubwo barabiranduye byose mhm. nitwumva rero nyine urwo ruzi tuzorugira kubera menya ntibabyita n'abatware bato bato biherera hmm. kubibona gusa mhm. eh, Nega turindire ngo batware bavyumvise kumbura bazoraba ico kubwo kugira ngo ntibandanye. none ubona twoza kubasaba mukaza kurondera amakuru aho hantu kugira muhabone nimba ari televiziyo haboneke aho mwamaze kuyadushikiriza uko nyene twabyumvise hasigaye ko twebwe natwe tuzoshika kwaraba nuko turabashimiye Allo Vite Amahoro cyane Urakomeye Turashima namwe n'amahoro yego kabisa tuganira n'andi ni umuntu witwa prospera aba mu gatumba prospera mu gatumba yego Mm amahoro twashaka tubashikirize ibijyanye n'ibya rusizi mm, rusizi rwasubiye kugira ingorane basha n'ubu nyine rwasaze ntimworaba mm, byifashe gute basha murazi ko mu miseze rwari rwaduteye mm. urasubira inyuma mhm. umunsi twazindutse nagwa dushwayemwo yego fasha n'ubu burema emwe eh, ni ukuri kwamba dusabe mhm. utubwirire abaduserukira badufashe ko dukorera iryo dige n'ayandi twe twarusha no kwamara intekera ku mitwe mm. yego ahantu byisubirije n'amaja mu gace kitwa gute na segitera kinyinya ya mbere mm. ah, ku rusengero rwa girize manuweli mhm. Eh, ni segiteri kinyinya yose ya mbere mm. yego murakoze murakoze namwe radiyo isangano ubundi munyoye ku murongo aro yesi aro amahoro cyane amahoro neza muzi mm, tuganira nande muri ko muvugana n'umumotari yitwa kizimyamoto kizimyamoto wa kizimyamoto yesi muze umeze neza Oh, ku bisanzwe arahamdurirayi ni byiza cyane yego subira mu bibutsa abanywanyi aho muherereye mbo neza na neza rero muri kano kanya ndabakorinze mhm. ngaha haruguru ya perezidansi gatonya aha kwa busigo mm. yego niwe mpengamiye basi ni byiza cyane duhaye amakuru tutamenyero yacinga iwanyu mbo e, mbo jewe nawe ku bisanzwe ntaba aha haruguru muri lirare mba mhm. hepfo mugabo ndaza gutaha mu mwanya yego mugabo nibo nkorera imirimo yanjye ya minsi yose mm. neza na neza rero ahanyu mu ntara ya bujumbura ya muri komine isare mhm. ahantu bita ku ruhinga mhm. hari umugabo n'umugore baraye bakerewe bunyamaswa reka kubesha eh, reka kubesha mhm. baraye bakereye bunyamaswa ahitwa ku ruhinga ego sasa rero ukuntu ukuntu byagenze nk'uko no mu iparikingi byagoma bivugwa mm. tubibwira na twese twifashe ku muntu wawe yego kuko ibyo bintu ngira haraheze amezi atari make tutumva abantu bakerewe nk'intutu yinya mhm. sasa rero umuntu ariko arabaza uko byagoma bivugwa bavuga yuko yari umugabo n'umugore mugabo mm. bageze mu zabukuru bari mu myaka mirongo itanu mu myaka mirongo itandatu mm. sasa rero uwo mugizi wa nabi yihaye iyo nkumbi yarafashe inzu arayimba mm-hmm. aratobora mm-hmm. amaze gutobora rero ni guca rero arasanga mu cyumba yego acahera kuri serugo arakerera izosi nsi na rugo nawe atangiye gukoma induru mm. acafata urubugita acararumuzibura urabona ngaha ruguru nyine ku bitugu mm. aha nyine ku izo nsi mm. acararumuzibura amanuka n'epfo nyine mu mutima mm-hmm. rero bantu barashwa badukira rimwe kubera umwana wabo yari ari mu nzu aguma akoma induru niho rero baca bafata kubera serugo yari yamaze gukenerwa buhene yacitse izosi baca bafata na rugo bamutwaye kwa muganga acacikanira mu bitaro mm. yego uko byaraye bigenze vurema none abo bantu mm, eh? mwiyumvira yoba ari nk'umuntu w'umusuma cyangwa byari bimeze gute ku bisanzwe ukuntu Eh, abajejwe umutekano bari kumwe n'abambonera kure bazindutse mu mutwenzi nyine kurara ari byo kweva kiwabo mm. sasa rero babajije abantu ababanyi bati none aba bantu hari ibintu bya politiki bari barimwo mhm. bati aba n'abasaza nta bintu bya politike barimwo timbere kwanza nta n'umugambwe n'umwe barimwo mm. sasa rero barabaza bati none nta bantu bafitaniye amatati y'amatongo mhm. bati nta n'inyoni bafitaniye amatati y'amatongo yego mugabo rero abo babyeyi bari bafise umwigeme yabatwariye ko inda y'igitwarire eh. sasa rero umuhungu yateye inda uwo mukobwa mhm. yari asanzwe afitaniye amarorasiyo mabi n'ababyeyi b'uwo mukobwa bari bagize iminsi baza baratanatana kw'amajambo mm. babwirana nabi nyine urundi bintu byo kuza muraterana amajambo nawe uca ubyumva rero ku z’amatoza z'amatohoza ari abajejwe umutekano baciye bagenda kurondera uwo muhungu niwe baciye bayora mm. ubu rero ari mu gasho babaye baramushyira mu gasho rero ku mva z'amatohoza kuko abajejwe umutekano babagize bati none abantu baba amatati n'aba bantu ni bande ati wapi ati mugabo rero ati reka tubanza turondere wa muhungu yabaterera inda umukobwa mm. bageze iminsi atanu imigenderanire myiza bafataniye babwirana mm-hmm. amajambo nyine batukana nyine ibintu mwene ibyo yego eh, abapolisi baca bagenda kumudaka n'ubari mu gasho rero ntawe uzi ibyo bariko baramubaza n'ingene bizobandanya mm, reka ubutungane bukore hanyuma kumbure muzo bimenya iyo waduteza mm, ntenga ntabimenye nkorera haruguru hari abantu twamana umwanya wose ni parikingi mm, mm, naho mpari kajya ku kagazi mu rusubi hegeranye no mu kigezi ahantu haragashe wumva nk'ibyo nubwo bigwa gute mhm. eh, ni uko kizimyamoto turabushimiye sawa saa mwana wa makumbura tuzosubira mu kiganiro mu ndwiza nk'iki nyine nk'aho twatanguriye mu gihe umwe dusenga tutabona yo twongera iminsi imana yatugejeje yego yego saa mwana wa makumbura yatwesesha bishasha muri eco cash ubu murashobora kugura uduseke twa liberté tw'amafaranga ijana mirongo icenda utw'amajana abiri na mirongo icyenda n'utw'amajana atanu hamwe na kila kitu y'amajana na mirongo icyenda n'icyenda cyangwa ibihumbi bine n'amajana na mirongo icyenda n'icyenda mukoresheje eco cash yanyu akabijya nako uko uguze uduseke tw'ijana mirongo icyenda n'amajana abiri na mirongo icyenda cyangwa amajana atanu muca muronka bonusi y'amamesaje hamwe n'iminota yo guhamagara ku buntu izo bonusi zikaza ziyongera guhera ku minota musanzwe mufise yo guhamagara fyonda akanyenyeri amajana na mirongo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 hariho imvubu iri muri karitsiye ruhogo ahantu mu kajaga uri kujya kujya agatunda mm. rero n'umunyezereje kujya kwa tuvuye mu gisagara kurondera ubuzima iraduteje umutekano kubera imuke kubera yajyana ku kiraro ikambara nk'umuriro ukuntu hajabuka yego ababijejwe boraba bakaraba ukuntu bozisubizaho n'izibiri urumva ziri mu karitsiye zirashobora guhungabanya umutekano umva nkaje nkomeje kujabuka ubu nyene zari zaduteye ubwoba twe tubonye ziragiye kubera tujabuke zihagarara ku kiraro hmm. ki zitubahirizwa hama natwebwe n'abenegihugu tutubahiriza zihagarara neza ku kiraro cahe ikiraro zihagarara ko n'igica ni ikiraro kiri ahantu ahantu bita kwa buramatare hmm. eh, uri kurajya ahantu mu gatumba ahantu bita ku uri kuragenda kugenzura bajya agatumba muri karitsiye ruhogo kubara barajya mirongo ibiri n'indi yego izo niho kuva saa niho ziba zihagaze saa mani n'usu mhm. yego nuko claude turamushimiye ku n'izo mvubu kumbure abo mu bidukikije babyumvise nozoro ingene ku muri zitobandanya zituma abantu bagira ubwoba babura n'ingene bataha mu ngo iwabo wafata urugendo rukakubera indahiro ayo nkubwiye ukayateganya mishuka mishuka halo mwiriwe neza halo turi ko turumvikana umuntu wayo turi ko turumvikana ngira ngo agatelefone kiwe ntikabyoroshe sinari Alo. Alo alo. Agize mwiriwe. Amaro cyane. Daniel kiravumba. Daniel kiravumba. Yego ibusuni. Eh mu ntara kirundo. Yego mbere. Yego namahoro yiyo. Namahoro. Mm duhaye makuru utamenya ciye busoni. Amakuru ni meza. Mhm. ariko gusa no kunezerwa kw'abantu bamwe. Mhm. agafaranga barya ibyo bagashora bakaba bakaronka bararyoherwa rega ariko abandi umuntu hirya no hino abaza bidoga ngo ibiciro biraduga nibareke muri yarimye aronka agafaranga nk'uko ikivugo cy'umukuru w'igihugu kiwe baca umufuko uronka umuntu aronka icyo kurya rego nawe kwidoga ibyo ahubwo umuntu amushyira imbere ingufu agakora dusanga biryoha abenegihugu kuko ubu umuntu arimo arisununura yego yego ni ibyo turabashimiye yego murakoze mwiriwe mwiriwe cyane mm, tugana n'andi tugana na mu kibitogo cya rugombo emanuweli mu kibitogo cya yego ni amahoro ni amahoro turashima ariko mm. imvura nyinshi imvura nyinshi niyo ivugwa hano iwacu kabisa iragoye mm, cyane rwose iragwa cyane nko ku munsi w'ejo yaraje ko ririnda rirarenga ikigwa aho eh, nicyo gituma ngira ngo bari kubavuga ko inzu za rusizi zuzuye uno munsi naho uno munsi ah, twabonye agahengwa ariko uri kuraraba hejuru ikirere ndabona ko n'ubundi mu mwanya ihabigwa mm. mu bisanzwe kabisa ni umwaka tutaheruka kuko mu kwa kane ibihe nk'ibi byarabaho mm-hmm. ubu tubonye umwaka abantu badukuriye kera bavuga ati ibi bintu nibyo byahahora mu kwa kane ariko ntitwabiheruka mm. biraboneka ko umwembu ushobora kuziyongera yego Eh, hamwe ayandi makuru ni amakuru ajyanye n'aba bahuza twitoreye bwo ku mutumba mhm. ndabona ababijejwe nibarabe babaha inyigisho kabisa ibintu bakora bikora inka mugabo kubera rero ta nyigisho zihagije barose mm. biraboneka ko hariho agahaze byasaba rero baronka inyigisho bahugurwe kugira ngo mm. noneho bakore ibintu bikora inka gusumbiriza mm. hama baronke n'agashuka buti kuko urabye aho batunganiriza abantu nta na kimwe baka nk'uko babisabwe mhm. agashuka bute kabisa baragakwiye mm. ababijejwe babirabe babakorere nk'uko umukozi aberwa n'impembo mugira ijoro ryiza turabashimiye inama sawa kabisa alo Allô, allô niyo ngabo Alex Nyabihanga Alex mm, Nyabihanga yego mm-hmm. amakuru n'abashyikiriza mm-hmm. ni ko bibera muri komine gishubi ku ivuriro rya zone nyabiraba mm. kuvuga iryo vuriro abapfasoni eh, b'abapfasoni baza kuhabyarira ngo bishyitse ukabyarira muhira baguca amande mm. ni ukuvuga ngo umupfasoni bishyitse ngo ubyaye umuhungu ngo utange amande y'ibihumbi icumi ubyara umukobwa ugatanga amande ya bitanu mm-hmm. aho rero muraperereza mubaze ibyo ari byo mm-hmm. kandi rero n'amakuru y'imvaho afite imvo atari ngenda muvana mm. hajya ku izone nyabiraba muri komine gishubu mm. rero urumva ngo ubyariye muhira utabyariye kuri iryo vuriro rero ngo bacagufata ugiye gucandagisha utabahaye ibyo bihumbi icumi wabyaye umuhungu cyangwa ibyo bitanu wabyaye umukobwa mm-hmm. umwana wawe ngo ntacandaga rero urumva ibyo ndukuraba mukabikorera none warongoye ibitaro ngaho nyine ibyo barabizi nibo bandabigize n'itangazo barabisohoye umugani hmm. eh. ni uko byiza abantu bijukiye kujya kwibarukira ku bitaro umugabo urazi ko indwara bijya bidasezerana bifise kuza umwanya n'umwanya bwana hmm. munyamakuru hmm. bose benshi twama tubona babyarira mu nzira mhm. icyo ntiwoco ugihora umuntu kandi n'izi hariho uwo nzi ashobora kuyatanga umwanya n'umwanya mugabo ndazi ko abanyamakuru mukunda kubaza ntuhavumbaza ngo ninde ngo nibiki yego niko kimeze nuko nyine mm, reka umuntu azohashika abibaze neza kumbure tumenye nyine uko byifashe oya hamwe mwamubaza ko ari ukubeshya mhm. umukuru wa politiki gitega mufise abanyamakuru mm. kuvaza ku muganga mukuru wa politiki kuhashika ni umwanya muto muto gende muperereze muraza murakoze cyane ahanaga henshi nshimira uwo ari mu buhinga bw'ibyuma ariko mm. anabyifatamo neza nshimira nuriya yakoze ku wa gatanu nawe nyine n'uwo bakoranye mu buhinga bw'ibyuma mm. kensimeri na kizimyamwoto avuye ku murongo mhm. n'umurasita wa radiyo isangane nawe nyine ndamwemera murakoze cyane abamenyesha amakuru ba radiyo isangane bose atari mu nkuyemo ati mwiriwe babo mu byumvise ubutumwa bwashyitse nabo ati baramukije gusa zibiri zeru kane kane mirongo umwe umwe ku murongo alo mwiriwe ndagize mwiriwe yego bwana yego ndabumva umusore mu gusaba abanywanyi akazina kanyu niba utoyitoma yego utoyitoma ni amahoro ni amahoro muri ya komine yacu nziza ya nyabitsinda ku mutumba wa kirungu mu ntara ya ruyigi nyabitsinda kirungu yego yego ni amakuru utamenye amakuru eh, muri rusange ni meza mhm. ariko kimwe gusa eh, turi ko turabona nk'ikintu kimeze nka gishasha kimwe kimwe cy'uko mm. eh, ku bintu bijyanye n'ibifungurwa mbona umenga hamwe na hamwe ibiciro yamera nk'ibigabanuka gatoya mm. kuko nk'uno munsi jya nigeze kubona ikiro cy'ibiharage ku bihumbi bitatu mm. nshobora kurangara Eh, havuye ko amajana abiri mm. eh, kandi nigeze kubona eh, ikiro cy'ibiharage cy'umuceri ku bihumbi bine mm-hmm. urumva havuye ko amajana ane mm. mu gihe rero bamwe na bamwe banezererwa nuko biguma biduga ariko jesi mbona ibintu mbe iyo abantu bari kuranezerwa nuko ibintu biguma biduga mm. none bajya bibaza yuko bose erega bwana ndugu yangu mm-hmm. burya uyu mugambi wo kurima burya kurima nta n'umwe atubishima kuko kurima vurema turazi icyiza kivamo mm. mugabo mumenyeshamakuru umenye neza no kuva ku gihe cya yesu mhm. dusoma muri Bibiliya turabona ko abakene bamye bariho mm. ni ukuvuga nko kurima rero ni ukuvuga utegezwa kuba ufise itongo amatongo yiyaguye mhm. kuko urabona indimo z'ubu ni ukuvuga imbuto z'ubu zishaka ko ziba zirobanuye mm. bikundirwa kuba ufise amatongo atandukanye kandi ugacugira n'imbuto ugacugira ugira eh, n'abakozi ugacugira ugira n'iyo fumbire ya kizungu n'iya kirundi byose ukavanga hambavu y'ibyo ugaca nk'imiliyoni nka zitatu zo gukoresha mm. yumvikane buriya rero kurima n'umutahe mhm. mu gihe bamwe na bamwe batagira amatongo eh, mu bamwe na bamwe bifitiye amapurasira gusa nk'ubukotesha nk'ino mu kumusoha urahagutse nk'ubu honyine ntushobora kuronka aho ukotesha mm. ni ukuvuga nk'uwaho ukodesha kugira ngo uyamuhe mugaburime musangire mhm. urumva wangu uca ukoresha umutahe wose kandi niwaheza kurima byeze muzoca mugabura n'umutahe wose wakoreshereje nawe wabanje kumuha nka yo gukodesha mm. nirumva nk'abantu bavuga ngo ibintu bigume biduga ngo bigume bizimba wumva benshi ni ukuvuga abakene nibo bake abatunze nibo benshi bafite amatongo mhm. mwene wacu mumenyesha amakuru ndakubwiza ukuri bigumye gutyo abantu bato bato barapfuye ntibashobora kubona iyo bajya kuko amatongo umutewe wo kurima gutungishwa n'uburimyi ni ukuvuga n'abantu nyine basanzwe hari n'uko bigira kuvuga abantu bato bato barapfuye nabi mm. rero ku bw'ibyo rero twebwe iyo turi ko turabona si uko nagewe nageshoye utuntu sinoshima yuko ujya muntu muto mutaza atunzwe no guca ingero sinoshima yuko nawe na buri asuma rero mugenzi wanjye ibi bintu kabisa ntitubona iyo ibirimo biratera bijya kuko abakene ni benshi kuko ntawohatirwa kurima kandi azi ibyiza bivamo ntawogira itungo ngo arike kuririma yego abo babinezererwa cyane n'abantu basanzwe bifise basanzwe bafise amatungo mugabo nabamenye neza yuko barimigwa na bagiye abakene none abo bakene ko bagiye kwicwa n'inzira bwana bizohava bimera gute mhm. yewe ntangajwe n'ujya arimo arabinezererwa yuko ngo byaduze ngo ramba bwana mwemesha amakuru turashimiye cyane toma murakoze cyane umubwire ijoro ryiza wese zoba ririkiza umuhoro ujyanye iwawe halo amahoro cyane uvugana na nesitori bugenyuzi nesitori bugenyuzi yego ikaruwe mhm. nariko ndumva ibyo bucoyidoma yariko aravuga ku bijyanye n'ibiciro mm. mugabino ibiciro n'ubundi biracari hejuru mm, gute mbo kubera ko umuceri nk'ubikiro kiragugwa ibihumbi bine n'amajana abiri mm. ikiro cy'ibiharage bitatu n'atanu yego kandi twumva umukuru w'igihugu yarakuye amakori ku biribwa byose biva hanze mhm. sinzi rero abagwiza atunga impamvu batobyinjiza uko numva bitagitanga ikori mm. ibigori byonyine nibyo byashoboye kumanuka ideyi kubera byari bigeze ikiro ku gihumbi na majana indwi mm-hmm. mugabo ubu kiguga igihumbi n'abiri yego urumva ako n'agahego ku bigori gusa mugabo ibisigaye biracari hejuru cyane mm. yego twizere ko nabyo bizomanuka birashoboka mm. yego nuko turabashimiye nesitora murakoze cyane ku mubwire ijoro ryiza usenyutse ukiyereza ku murongo alo alo mwiriwe alo ndabumva duga ku ijambo umwe ku murongo aro aro umuduza akajwi mbwirwaruhame eh, mvuge cyane ndabumve aro ndabumva mariyusi eh, yego ntabwo mbashyikirizwa buterekeye amazi amazi eh, amazi nta mufise oya mhm. none icyo ndabona ibintu umengo ni ibimesamesa ariko kumukidusubiriramo hmm. yego ngira ngo abaje gutanga amazi babyumvise bazoza kubure kuraba ikibazo gituma amazi aza adasukuye nuko Halo halo. Halo ndabumva. Mwiriwe neza. ntituri turumvikana umunywanyi inshuti bagenzi na mwese mwariko muradutega amatwi aha niho iganiro cyacu cy'uno munsi umunsi wa mbere igerekerezo rya cumi n'indwi ukwezi kwa kane ibiganiro yari ayiwanya bavugwa make mwari kumwe na jean marie mayonga niwe muri muteramanye muri kino kiganiro muhinga bw'ibyuma no gufashwa na Alphonse Kubwimana aha niho tugarukira ikiganiro cyacu uno munsi ntabasubire gushimira abagize icyo bashikirije ku makuru tutamenye aho baherereye sinko ndabadondagura amazina umwe ndamushimiye ku ruhande rw'iwe nuko rero mu bandanye mutega amatwi radiyo y'isanganiro mu mwanya utarenga umunota umwe